Poimen kai Lucos sun cusi trefomenos. Poimen neognon Lucu scumnon heuron kai analomenos sun tois cusin etrefen. Epeide de euxeethe eipote Lucos probaton herpase meta ton cunon kai autos edioche ton ende kynon est hote me dunamenon katalabain ton lukon kai diatauta hopostrefonton e kainos ekoluzei mechrisan tuton katalabon hoia de lujos sumetasgetes theras eid hopostrefen eid me lukos exozen Harpazeie probaton, autos latrae thuan hamatois cusin ethoineito, heos ho poimen, sto casamenos, cae suneis to dromenon, eis dendron auton anarteesas apecteinen. Ho mythos deloi hoti fusis ponera, chreston ethos utrefei.